Atividade, fiote! Aí, meu apelido tá agora bandido, tá ligado? Que que pega, Zé? É a gangue, Tá tudo monitorado. Cê é doido, pinta pra viva, Meu pau desgraçado. Vai pular uma missão. Não pode dar nada errado, eu já tô boladão. Tô precisando das novinhas que é disposição. Pra contar acontecer uma, uma fita de milhão. Vou te passar a visão do que acontece na então, favela. Que manda e desmanda no bundão dessas cadelas. Esse é o momento, mulher presta atenção. O patrão mandou descer o popozão no chão. Patrão mandou descer o popozão no chão. Patrão mandou descer o popozão no chão. Patrão mandou descer. Sarrando sua piranha na frente da facção. Sarra sua piranha, a bunda na facção. Isso é o momento, mulher preste atenção. Flexione sua piranha na frente, na frente, na frente da facção. Sarra sua piranha, a bunda na facção. Se agradou sua bunda, você, culpa, culpa, culpadão. Flexione piranha, a bunda na faca. O patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer o popozão no chão, patrão mandou descer.